Hiru herrik osatzen dute endaiako kantonamendu edo boska ere mua, urruña biriatu eta endaiak. 2008ko bostetatik bada aldaketa bat izan ere, ziburu endaiako kantonamenduaren parte zena, ez da gehiago izanen azken erreformaren ondorioz, donien loitzuneko boska ere moren barne izanen baita. Kantonamendu berriak oita mila jende inguru baditu, langabeziak datuak ezberdinak dira, Endaian enuendako amabitik gora baldin bada, urruñan euneko behatzieren ingurukoa da. Hotxe zenarro, endaiako hausape sozialista da, kontxellari orokorra, 2008-tik, eta kontxellu nagusiko lehendakari orda ere bada. Bi tendentzi edo familiek gidatu dute kantoramendu azken oita mabost urteotan. Daniel Pulu, unp eta urruñako hausape hoiak amabost urte egin ditu kontxellari nagusi, eta Rafael Lazalet, endaiako hausapez oi sozialistek amazei urte. Departamentuko azken erreformaren ondorioz, usaian eskuin boskatzen duen ziburuko herria, ez da gehiago izanen endaiako kantonamenduan, beraz, pentsatzeko da endaiako herrien erabakiko dela nor izanen den kontxelari orokor berria. Gainera, ikusirik endaiakoak direla aukera gehien dituzten autagaiak, argi da pixu handia izanen duela endaiako mikroklima politikoak. Eta ezin aipatu gabe utzi, iasko herriko bosak, Eta endaian izan zen lehi azkarra aitzineko hauzapez bati zalaberri eta kotxe zenarro hauzapez autatu beharriaren artean. Harreman pertsonalak hauzerainoko leia, Berriro errepikatuko da departamentuko bozetan. Batie Zalaberrik aurkeste erabaki baitu, naiz eta autetxe karguari uko egintzion bosen ondoren. Pauetik gauza asko egin daitezkela errandauku bati zalaberrik. Bauetik uh, eh, eh, posibli dela egitea eta gauza anitz eh, eta hemengo uh, udalitzekin. Eta hortan jadanik uh, AHT hori eta berda gelditu, zenta lurrak hankazgora egiriko dituzte, eta hori dira e, gure laborantzaren e, lurrak. Hendaiarekin, badira, bi gauza eta egiten dienak eta e, departamentuarekin, da e, lehenbizi Eh, gure eta txingudi baia hori bakizu eta ari betetzen eh, loiaz. Batxizala berri etiketari gabe aurkezten bada ere, berarekin batera aurkezten den bikotea, magen Jose Goia, urruinako harriko etxeko majoritatean da autetxi odil dekoral UNP tiarraren ondoan. Duela zazpi urte, Daniel Puluk lehen itzulian egin zuen eunindako oita mazazpia eskuratzen entxatuko dira, baina parean ere izan dituzte ko autageiak. Henri Lebrero eta Sandrin Urtsuegia. Zentro eskuinean nork hartzen duen burua lehen itzulien importantia izanen da bigorren itzuliaren zat. Henri Lebrerok bere autagaitzaren aurkezpene argi utzi du, bere lehen lehiakidea ez dela izanen zalaberri, kotxe ezen arro sozialista baizik. Departamentuko eskumenak soin izanen diren oraindik ez jakiteak gobernu sozialistaren nora ezaren erakuzgarri dela zalatu izan du UNP-ko autagaiak. Kotxe zenarroren bikotea, Chantal Craig da, endaiako hausabez ordea, beraz, argi da, indar guzia, endaian egin nahi duela egungo kontsoliari orokor sozialistak. Esenarrok zenarro nagusiaz duen ezagutza handia izanen da bere kanpainako punturik azkarrena. Sozialiste gainera, ez dute berden lehiarik izanen aurtengo martxoan, duela zazpi urte gertatu ez bezala. Orduan, Daniel Legoburuk eunendako amarra egin zuen, aldiz berdek ez dute autagerik orkestuko martxorako. Ezkarreko fronteak zerrenda propio aurkezten du Dominik Mele eta Beatriz Tagioleekin. Duela zazpi urteko euniko seia gainditze izanen dute xede, eta austeritatearen kontrako politikak dituzte lehen leharroan emanen. EH Baiko Ezkarreko abartzalen zerrenda, Kleak lehagak dinie endaiarrak eta pantxotelie urroinarrak osatzen dute. Duela zazpi urte, Beniat Elizondok egin eunindako amabia gainditu nahi dute eta bigarren itzulian izan. Abiedura handiko trena izaren da, besteak beste, sozialistari aurre egiteko argumentuetako bat, kontsilu nagusiak lan hauentzat eman baitu hogeita maika miliun euro. Abertzalek, endaian eta urruñako herriko bostetan arditxeriko emaitza onak, nahiko dituzte berriro ere errepikatu. Zerbitzu publikoaren garrantzia ipatu dauku, pantxoteliek. Bizitzeko eskolarrian eh, duintasun baten babesean bizitzeko, eh, beharrezkoa dira lehenik zerbitzu publikoak, eta nola ikusten dugun zerbitzu publikoiek geroztagiego desagertzen ari direla, eh, beraz nahi ditugu hemen Eh, zerbitzu publiko horiek eh, beriz eh, indartu, zenta horiek beharrezko dira ikusi nola gizartea zer bilakatzen den. Zentro eskuineko abertzalek, penebek, jantelletxea hausapes orde dena urruñako harriko txian, eta itziarra izpurua aurkezte ditu. Kontxelio nagusiak antzia duela endaiako kantoramendua salatzen dute, naiz eta dinamismoa handia izan boska ere monek. Bestalde, mugaz gendiko jarduerari garantzia berezia eman ahiliokete. Veronik Labor eta Bruno Merrik dira eskuin muturreko autagaiak. Autagai guztiak gaur arratsaldeko debate publikoan izanen dira urruñako postakelan, zazpitat degoiti, Euskal Edabidek antolaturiko gaualdian.